me Altinin, Mëngjesi. me Oltën dhe me Lorin, Mëngjesi. çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV. Edhe në ekranin e Club, ç'kemi jero? Mirë, kufjet s'i ke. E i kam uh, në çantë. Okej. Mirë, dukesh mirë dhe pas. O faleminderit. Tam. Rrosh, nuk të shoku je. Mos bëj kot tani. Ah. Ë, Bridge of Spies. Po. Kush e pa? Unë e kam nisë, po e kam lënë ka nja një. Ta shikon, ashtu bëja edhe unë kur isha i ri. E nisja Bridge of Spies e lija, dy herë e lija. Edhe edhe vetëm kur e mbarova e kuptova se sa sa i mirë ishte. Se sa gabim kam bërë që e kam lënë. Po më në fund dje e çova deri në fund. Bravo. Bridge of Spies me Tom Hanks, mm -hmm. edhe Steven Spielberg. Uh, si producent dhe regjisor. S'ma del koha të shoh film. Oh, zoti madh. Për këtë duhet të dali. Jo, do të dali. E kam patur. Po, shikoje, shikoje Bridge of Spies. Besoj se fundjava. Fundjavën e bën ti. Fundjava fillon nga ti. Po. Jo, jo. A ku do të çfarë? Mund të bëjmë një nga këto sloganet kështu, por uh, po dje e pashë. Është është është histori, është e gjitha histori e vërtetë, se kjo i bën edhe këto filma biografikë më pëlqejnë akoma më shumë. Mm -hmm, për shkak se janë të tillë. Po Ideja është që amerikanët kapin një spiun, tan, ë uh, rus, i cili është në uh, Shtetet e Bashkuara dhe e e çojnë në gjyq etj etj etj se ai ishte një spiun rus. Pastaj në të njëjtën kohë ndodh që një pilot uh, amerikan që po fotografonte mbi territoret e Bashkimit Sovjetik, mm. në atë kohë bie, bie avioni dhe edhe ky merret peng. Kështu që uh, Tom Hanks luan avokatin sepse këtij rusit, këtij sovjetikut, spiunit i dhanë avokat. E nxorën në gjyq, mënyra edhe që të tregonin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin një sistem ligjor të drejtë, të barabartë, madje edhe spiunët mund të kishin avokatin e tyre mbrojtës. Siç i takonte dhe ky ishte avokat shumë i mirë. Mm -hmm. Madje me këtë personin u, u edhe u miqësuan dhe ideja ishte që që të gjithë e urrenin. Sepse publiku amerikan e shikonte ja ky avokati i spiunit, avokati i, i armikut. Mm. Etj, etj, etj. Por nejse mbasi mbaroi ky gjyq, amerikanët ia dhanë po thuaj personazhit që luante Donovan e kishte mbiemrin, James Donovan kam përshtypjen, ia dhanë këtij detyrën për të shkuar për të negociuar një ndërrim të të këtyre të dyve. Domethënë piloti mm -hmm. amerikan për spiunin rus, e cila duhej bërë e gjitha nën rrogoz. Kuptohet. Dhe dhe shteti amerikan i tha, nëse gjërat dështojnë je vetëm, nuk kemi punë fare, domethënë nuk të njohim. Nuk të njohim, ti do ta bësh. Por, domethënë kjo është historia dhe ndodhin në Berlinin Lindor, në atë ku sapo ishte ngritur muri në atë kohë. Shumë, shumë film i mirë. Shumë film. Kaq ju them. Sepse besoj me me kaq nuk e nuk e dhashë. Jo. Kjo është ideja, domethënë. Ta shton ose mua të paktën më shton kuriozitetin. Sepse sepse aty gjërat bëhen shumë të komplikuara. Ai do të nxjerrë jo një, por do të nxjerrë një amerikan tjetër, një student që e kanë kapur kot. Mm. Kështu që gjërat komplikohen, nuk është e thjeshtë. Familja e di që ka shkuar për peshk. Për më tepër. Për më tepër, se nuk duhet të nuk e di se kaq, mos themi më shumë. Kaq, kaq. Por e pashë dje edhe Tom Hanks shumë i dashur. Shumë i dashur. Nuk e di, është nga këta më babaxhanët. Nuk e di nëse jeni dakord me mua. Babaxhanët. Se sot do të flasim pak për aktor dhe aktora, aktor dhe aktore, boba dhe bobe. Mm. Në klubin e mëngjesit, dje u pyetëm për makinat, flasim sot për e Tom Hanks do ishte në listën time. Kam kam përshtypjen. Është aktor shumë i mirë. Shumë i mirë. Mirë, A nisim zyrtarisht? Po, e nisim. Yes. Çuna dhe goca është uh, programi i datës 23 mars. Jeni me klubin e mëngjesit, valët e Club FM në 100.4.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 Në vitin 1903, vëllezërit Wright fituan patentën për shpikjen e aeroplanit. Në vitin 1910, Erdhi në jetë regjizori japonez Akira Kurosawa. Në vitin 1918, Lituania shpalli pavarësinë. Në vitin 1919, në Milano të Italisë, Benito Mussolini formoi lëvizjen politike fashiste. Në vitin 1959, Pakistani bëhet republika e parë islamike në botë. Në vitin 1956, Sudani fitoi pavarësinë. Në vitin 1961, Elvis Presley regjistroi këngën me titull Can't Help Falling in Love. Në vitin 1964, u publikua libri i parë i John Lennon me titull In His Own Write. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Reagan, propozoi zhvillimin e parë të teknologjisë për të kapur raketat e armiqve. Propozimi u bë i njohur si Iniciativa Strategjike e Mbrojtjes dhe Star Wars. Në vitin 1985, Billy Joel dhe Christine Brinkley u martuan në New York. Ata u divorcuan në vitin 1994. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë, Tajvani mbajti zgjedhjet e para demokratike presidenciale. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë, filmi Titanic fitoi njëmbëdhjetë çmime Oscar në Academy Awards. Sot është Dita Ndërkombëtare Meteorologjike. Është themeluar më 23 mars të vitit 1950 si organizatë ndërqeveritare dhe agjenci e veçantë e Kombeve të Bashkuara, e cila bashkon 188 shtete anëtare me qëllim të përmirësimit të bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e shërbimeve meteorologjike, e cila është pasardhëse e organizatës ndërkombëtare e themeluar në vitin 1873 në Vjenë. This is Club FM 100.4. Ja ku jemi edhe një herë, në Klubin e Mëngjesit është tani shtatë, pothuajse 17 minuta, unë jam Blendi këtu me jeri, në keni në orëtën edhe Lorin, On New Single Era Istrefi Rihanna and Sia Parallels Domethënë uh, Patrick Moxley që shkruan për Ultra Music uh, ka shkruajtur për Era Istrefin duke hequr paralele midis saj dhe Rihannës mm -hmm. dhe Sias Njëherë, kështu që Era nga Kosova është duke, duke gëzuar një sukses të paimagjinuar më parë. Mm -hmm. Nga një këngëtare shqiptare e rritur mm. në uh, në Ballkan, si t'thuash, në në troje shqiptare. Se kemi kemi Rita Orën, është Dua Lipa, sigurisht janë janë fantastike dhe Dua është në një moment në një moment mm. unë madje mendoj se Dua Lipa është akoma më lart. Po ka dhe një foto poshtë aty që është me këto bosat e Sony Music. Ah, ja ku është, po. Po se do të bëjë një bashkëpunim tani me Ultra Music, do të bëjë albumin e ri. Së shpejti dhe mm. Era. Mhm. Mm do të jetë duke kënduar uh, po themi këngë në anglisht i bie. Mhm. Mm Pastaj. Kështu bravo Era. Po, e shikoj që është uh, Sony Music International. Se Bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Era Istrefi, zonja e zotërinj. Kishte shumë zëra, kështu që ia bënë namin se janë kot këto lajme kush, kot. Kush thoshte? Lori këtu, Lori. Ja ku e ke. Tare, janë lajme të sajuara për të bërë qejfin. Mm, për të bërë qejfin Erës. Mm. Po sigurt, pse s'i bëjnë këto lajme të sajuara për të bërë qejfin? Po themi ndonjë tjetër, mm. apo ndonjë tjetër. Bravo i qoftë na na gëzon shumë. Unë nuk është se jam ndonjë fan i çmendur i Era Istrefit, por më gëzon fakti që është duke ecur mirë, gocë e re. Suksese. E suksesshme. Mm. Është mm. është edhe si t'thuash origjinale në atë që bën. Është ka atë stilin e vet, me atë me atë gjënë e vet ashtu. Bravo i qoftë. Shumë mirë. Kështu që shpresojmë ta dëgjojmë, por Billboard.com zonja dhe zotërinj, jo faqe dosido, billboard.com që njihet si një nga po themi mekat e muzikës moderne. Ëh. Mm -hmm. Ktu lindin e këtu vlerësohen më të mëdhenjtë. Kështu që bravo Era Istrefi. Faleminderit Altin për këtë lajm. shumë pozitiv nga si edhe për mua. Po, sigurisht. Është Altini miq të dashur i cili ndjek e ndjek hap pas hapi Era Istrefin. Madje nuk e di sepse Era disa herë ka thënë hajt kalo para, jo i ka thënë ai më pëlqen, më pëlqen të të ndjek. Pëlqen pamja që këtu. Por uh, gjithsesi. Mirë, shumë mirë. Ëm uh, sot do të Do të flasim pak për uh, Boba dhe Bobe. Mhm. Mm aktor apo aktore që ju i preferoni shumë, që janë Boba, nëse mund të shprehemi kështu me gjuhën e e Bobit. Po, me gjuhën jo formale. Cilët janë aktorët Bob dhe Boba? Sipas jush përveç uh, Bobi De Niros që edhe nga emri është Bob. Ai s'quhet, ai ha, ai ha bukë, ai ha bukë veç. Ai ha bukë misri veç. Lumse. A ku di unë se çfarë? Eksaktësisht. Eksaktësisht. Edhe bukë misri. Po, bukë misri. Bukë misri shumë të mirë. Me djathë vaj ulliri. Por uh, por doja të pyesja pra, cilët janë aktorët dhe aktoret? Mm. Më boba, më më të mëdhenj për ju, që ju pëlqejnë shumë, që i, i doni shumë. Dhe nuk mund të jetë vetëm një. E di po, që pra, janë janë disa, se po e thosha, domethënë ideja po më lindte ngase po e shikonim bashkë me bashkëshorten mbrëm filmin. Dhe skena e fundit, filmi ishte me Tom Hanks, pra Bridge of Spies. Mm. Skena e fundit është ky në tren. ku është mbyllur gjithçka. Është në tren duke shkuar në zyrë. Mm. Edhe ka atë vështrimin ala Tom Hanks nga dritarja kështu. Edhe bashkëshortes i del një sa i mirë që është. Edhe nuk është i mirë në kuptimin i mirë si bukurosh. Megjithëse ai është një burrë i pashëm. Sigurisht. Në kuptimin e jo, seksi, sa. Jo seksi, e, jo sa i mirë, sa i mirë. Jo, jo. Jake Gyllenhaal, ku di unë se çfarë kanë këta. Se s'më vjen emri atij, si e ka emrin ai? Ryan Gosling. Gosling. Po, mm. po sa ai është kështu si mbahet tani. Jo në atë kuptim, në kuptimin sa i mirë sa babaxhan, sa i dashur mm -hmm. është uh, Tom Hanks, me të cilën e ndaj se unë praktikisht po mendoja të njëjtën gjë. Isha kështu. Po kjo sigurisht më lexoi mendjen. Sa i mirë që është Tom Hanks. Tom Hanks është uh, shumë burrë i dashur. Mhm. Kështu që uh, ai është, edhe ai është në listën time. Mm -hmm. I aktorëve shumë, uh, me thënë, Se kanë bër aktor kalibri, do. Aktor kalibri, ai mm. mund t'i japësh, nuk e di tani, çdo rol, po e kemi parë që tek filmi Big ku i binte asaj pianos me këmbë. Ëh. Mm. Djali i vogël që u bë i madh. Sa ishte në atë kohë? Kam përshtypjen ka qenë shumë i shumë i vogël. 25 vjeç, mm. diçka e tillë, domethënë. Shumë i ri. Në atë moshë, edhe ishte ishte e keni parë tek Sleeple Sleepless in Seattle, cilin qellova para një dy ditësh. E qellova në një kanal këtu, po e jepte. ku ishte me Meg Ryan atje, burri i mbetur beqar, i mbetur uh, i ve. Po pra, kush mbetet? Që merr në telefon në radion mm. etj etj. Edhe një herë mbeti vetëm në ishull. Po. I mbetur vetëm në ishull, Cast Away. Cast Away. Edhe ai është uh, super film, domethënë uh, është aktor i cili përmban një shumicë brenda vetes. Mhm. Mm edhe ai i nxjerr ata her pas here. Po edhe te ky filmi që duhet parë. Është dora e Steven Spielberg, por është edhe mjeshtria që e jep në ekran Tom Hanks. Keni parasysh? Ne kemi një libër. Ëm, uh, Elvira Dones ka një roman që quhet I Love Tom uh -huh. Hanks. Po. Po, kështu Po. Okej, okay, uh, Jeri, fjala për ty. Mhm. Kush janë aktorët? Lista ime është pak e gjatë. Aktorët, aktore. Bobo, po ça të vjen në mendje tani. Tani nga nga meshkujt do zgjidhja Robert Redford, Marlon Brando, Johnny mm. Depp pa dyshim. Pa dyshim, po Robert Redford mirë aty, aty. Pëlqen shumë. Shumë mirë. Redford është i jashtëzakonshëm. Ë uh, nga femrat do zgjidhja Meryl Streep, ë uh, Charlize Theron. Okej. Okay. Edhe shumë e shumë të tjera. Tani për momentin këto më erdhën të parat. Mirë, okay, dakor. Po po i quajmë pra Charlize Theron, Meryl Streep, Robert mm. Redford, Johnny Depp. Marlon Brando. Po. Madje dje po shikoja një film uh, ku ka luajtur Marlon me Johnin. Po, shumë zhgënjyes. Domethënë, pak zhgënjyes si film, por gjithsesi ata të dy ia vlen. Okej, okay, në rregull. Faleminderit. Ë, ta çojmë te Lori, Lori. Un po. Kë ke ti, se ti ti je i filmave këtu. Je i Lori. Po Daniel Daniel Day Lewis, një po. pari pari mhm. një. I dyti është Jeremy Irons. Daniel Day Lewis i vetmi aktor që ka 3 Oscar për po. aktori më i mirë. Rekordmen. Po, për shembull për filmin Po Jeremy Irons bën tek mbreti Luan. Bën zërin e vllait të keq. Skari. Skari. Mm -hmm. Po. Ky është. Po. Negativi. Negativin, po. I qan këto negativet. E ka atë. Ka timbrin e zërit mm. që i përshtatet. Mm, shumë mirë. Jeremy Irons. Olta. Ke nonjë aktor no. Bob, ndonjë aktore Bobe që të pëlqen shumë? Po, kam një çift në fakt që më pëlqen shumë. Është Leo DiCaprio dhe Kate Winslet. Po, të pëlqejnë bashkë. Këto të dy më pëlqejnë nuk e di pse. E kam batalje. Po batalje kam dhe unë. Sidomos tani që mori Oscarin ai. Mm -hmm. E shoh me tjetër sy. Tani u tani edhe kur e thua duket më serioze. Pikërisht. Duket më i rritur apo jo? Mm. Po ata kanë luajtur më shumë se një herë bashkë. Po, e vërtet. Kanë qenë bashkë tek tek Titaniku sigurisht. ku kanë qenë edhe si të thuash të rinj, por më pëlqen dhe ajo ndjenja që ka mes këtyre të dyve. Është ndjenjë e mirë ajo. Po, pra, quhet quhet ata janë si kshu si si dashuri e paprekur. Po, jo, jo, vetëm ata se di. Dashuri e paprekur. Po, është jo mund ta mund ta quajmë ja ku janë bashk, mund ta quajmë se janë të pandashëm. Sa i lumtur mm. ndjet. Ajo, po. Kanë qenë të vegjël bashk. Jo, jo, në kuptimin e kështu. Ajo nënë është, më duket ka fëmijë. Po, po jo, nënë është, po jo nënë. Është vijnë vërdallë aty? Nënë domethënë gjyshe. Aha, okay. Ah. Ato që vijnë vërdallë aty. Okay, shumë mirë. Atëherë kemi kemi përmendur disa ë uh, deri tani këtu në klubin e mëngjesit, si aktor Bob dhe Bobe. Duam që të dëgjojmë nga ti, i dashur dëgjues, duam të dëgjojmë nga ti që je në makinë tani. apo nga ti që je në shtëpi apo me kufje na shkruani 069 20 70 222 069 20 70 222 cilët janë aktorët aktoret që i preferoni shumë Zgjidhni nga një për uh, gjini ose jepini me listë pastaj po doni. Ëh? Hm? Uh, mund të shtoj dy, dy, janë dy oh, vajza okay. që më pëlqejnë shumë, Natalie Portman, Keira Knightley. Faleminderit. Eh, të lutem. Po, shiko, un gjatë 3 orëve do vazhdoj të kujtoj të jo, tjerë. Jo, patjetër, t'i përmendim gjithë. Altinin nuk e kam harruar meqë ra fjala, e kam lënë për jo, për një hyrje tjetër. Jo, problem se s'do thoja gjë. Oh. Më pëlqen filmi më shumë, nuk është se nuk është se i zgjedh aktorët, të them filani, filani, filani. Gjithë gjithë sa u përmendën janë okay. Janë aktorë. S'kemi përmendur uh, Denzel Washington, pa, shumë, Morgan Freeman. Po, pra, po. Uh, Këtë po thot, edhe një mesazh nga Qarë Oni dhe më thot, uh, më thoni jo një, një film, Oni, Oni. Oni, më thoni film. Një film, më thoni një ah. film, jo po. të mirë. Një film thuj ti tani. Të kujt? Të Denzel Washington dhe Julia Roberts. Që s'po i përmendni fare. Një, po mirë, s'po i përmendni tani. Po, po, po, po, shpëtohem, po Dije që janë. Ne vetëm e filluam, ëh, listën. Denzeli, Denzeli është është në atë pozicion si aktor, por jo tani, por ka nja 15 vjet ose ndoshta më shumë, mm -hmm. që është në atë pozicion që të zgjedhi filmat që bën. Tam. Ëm ehm, um, dhe dhe aty shkon dhe i miri dhe i keq. I, i po. Vërtet është. Mm. Po më shumë i shkon i miri kam përshtypjen. Jo, jo, Megjithëse tek ka marr Oscar për uh, ka marr Oscar tek Training, training Day. day. Training Day uh, ku ai luan një polic të korruptuar. Negativ. Mm. Po, shumë negativ. Edhe e ka qarë atë. Edhe shumë nga ne kanë qarë me atë film është shumë i bukur Po Denzel Washington nuk bën filma të këqij Sepse, sepse mund të zgjedhi Kam përshtypjen unë është në atë pozitë Thotë, këtë film do ta bëj, ky më pëlqeka Që është shumë shumë i mirë mm. Men on Fire, ku di unë se çfarë Janë, janë mm. Uh, pa fund Pelican Brief Demi Moore më thotë Rubini ah, Demi Moore Morgan Freeman Të të treshi mm -hmm. Mhm. Mel Gibson, Harrison Ford, Kim Basinger është gëzimi Pa, po, që Ok, mirë, ju shkruani tuajët, ne do i përmendim sot në klubin e mëngjesit, është pothuajse 7:30 në këtë moment. Dëgjojmë tani nga Pink, kjo quhet Try, kur të kthehemi do të kemi anagramën për ditën e sotme në Club FM në 104. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. ne vet bëhemi diçka e re. Mm. Wow. Ah. Mhm. Mm Tani sa po bëra diçka e re. Bravo Olta. Faleminderit Leo. Në fund Olta. Wow. Kisha kohë që isha e vjetër Altin. Aman thuaj. Prandaj dukesh ndryshe. Dukem se jam larë. Atëherë, çdo herë që mësojmë diçka të re, Ne vetë bëhemi diçka e re. Sa po kur e ka thënë Altin? Ska Leo Buskalja është. Është Leo Buskalja. Je gati për motin Olta? Sigurisht. Faleminderit. 19 gradë është në këto momente, 21 është maksimalja për sot dhe 99% janë shanset për shi. O, oh, mos. O, je, je. Dhe pritet që diku rreth orës 10 të nisë shi. Mm -hmm. Po, ditët e tjera? Edhe nesër gjithashtu Jeri do kemi shi, madje edhe të premten do kemi shi me 65%. Fundjava është super. Faleminderit. Mm. Tiriririririm. Po merresh me anagramën se nuk e. Ëm. Po shikoj se dalin fjalë të ndryshme prandaj po mundohem të jap të jap forma. Mhm. Mm Fajde. N O J L F A J D E. Jeri ka mbetur e shushatur. Zonja e zotri, kjo anagram. Ka mbetur Jeri e shushatur. Shikojeni këtu. Ja. Shusha Jeri. Më pëlqeu ai plani Lori që kishte këtu. Kishte këtu. Ky këtu. Po. Ja. Shusha Jeri. Shusha Jeri e shushatur. Noil Fajda. Noil më boba për ju. Ata që ju pëlqejnë më shumë, ata që ju Shiko, është uh, historia e kinematografisë është tani më si thua, është mbushur me emra të mëdhenj. Mm, e vërtetë. Se çështja është që ka për shembull aktorë që ne njohim pak sepse kemi moshën të tillë që kanë qenë në kulmet e tyre, se s'ka qenë vetëm Brando e Monroe, ku di unë se çfarë kanë. Mm. Ka pas një një një piedestal të madh atje me me aktor. ë uh, që ne njohim pak. S'na kanë qelluar. Por i bie që të flasim më shumë për ata që janë të kohës sonë, ata. Mm -hmm, për ata që ne i njohim. Që i njohim më mirë, për të cilët kemi parë më shumë filma, mm -hmm. e ku mhm. di unë se çfarë. Që janë uh, ende në kulmin e karrierës apo çfarë. Kështu që um, i erdhi radha Altinit, edhe pse Altini thotë unë refuzoj të flas për aktorë. Mban një qendrim shumë uh, Shumë intelektual këtu, po. Ne themi ta zbresë, ta zbresë pak nga ajo, të zbresë pak nga ajo. Vetëm një shkallë Altin, po. jo më shumë. Po un pa hë njëherë, po po mirë, ndonjë të preferuar, nuk keni ndonjë të preferuar. Të të jap unë një. Po të thashë pra. Halle Berry tek Halle Berry është e jashtëzakonshme. Te si ka? Monsters Ball. Monsters Ball. Mm. Po. Kemi emra, doni emra? Vin Diesel, Stallone. Vin Diesel uh, nuk hyn te aktorët e mirë. Hyn tek uh, tek shoferët e mirë, po. Është fast edhe është furious. Ashtu më pak hyn Chuck Norris me që ra fjala. Po, po, po. Uh, Se janë, që, okay, janë këta filma me aksion, janë janë çuna shumë të mirë. Po po flasim për uh, Van Damme. Nëse më ishte edhe ne nuk do të bëjmë. Po ai s'e ka pasur Tong Po. Tong Po ja po. Po po e luan vetveten me që ra fjala. Po po. Ëh. Uh, Jeri, kështu që nuk mund ta quajmë. Po Will Smith është aktor i mirë. Shumë i mirë. Po. Mm. Will Smith ka, ka Benicio del Toro është aktor i mirë. Edhe Benicio del Toro është super aktor. George Clooney është aktor i mirë. Po, më falni, më falni. Urdhro. Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Ah, Lori se po të prisja. Oho, Lori. Mendoje duke folur, Lori. Kështu që, uh, ja jemi duke mbledhur tani emra aktorësh, aktoresh Boba i kemi quajtur sot në klubin e mëngjesit, ju mund të na shkruani tuajat të preferuarit. 069 20 70 222 069 20 70 222. Okidoki? Mhm. Mm Mhm. Mm ja jeri po mendon mendon dhe i vjen ndonjë aktor a, ndonjë aktore. Jeri duhet të presësh pak. Cuba Libre tani nga Zucchero në klubin e mëngjesit.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 Mirëmëngjes që të gjithë e mirë se keni ardhur në program, është uh, klubi i mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Ne jemi këtu bashkë me Jerin, Mirëmëngjes. me Altin Sulajn, kemi Olta Rekën dhe Lorin Terezin gjithashtu. Një ditë mbas sulmeve terroriste në Bruksel. Në Bruksel. E gjithçka që ngjau atje, e kam e kam ndjekur me shumë vëmendje, me thënë drejtën gjatë gjithë drekës, paradites drekës, pasdites mm -hmm. deri në mbrëmje. Kur më në fund thashë, mjaft, duhet të shoh një film. Ë uh, dhe përfundova. Në mënyrë që të shkëputesha, dhe përfundova tek uh, Bridge of Spies me Tom Hanks, me regji dhe prodhim nga Steven Spielberg. uh, që më shijoi shumë. U e më duhej kjo. E prandaj doja që të flisim sot pak për aktorët e aktoret, edhe për t'u shkëputur pak. ë uh, nga ky realitet i, i frikshëm që që na rrethon. Edhe pse pak e vësh i vështirë, domethënë, po. Është vështirë. Kudo ku hap mm. Facebook po themi apo Po sigurisht. Faqet e para të internetit aty del i njëjti lajm. Nuk shkëputesh dot kollaj. Po është është lajm Është është lajm i trisht. Po. Është është lajm edhe edhe shqetësues, përveç se i trisht. Se i trisht është edhe kur mbytet një kec, po. Po është shqetësues sepse edhe di çfarë ka njerëz që që bëjnë gjithmonë këtë. E di që është janë sidomos ata që kanë qejf debatet e gjërat e tilla. Për të cilat un kam shumë pak dëshirë, tolerancë, nerva që t'i bëj ato. Ëm uh, një jetë njeriu vlen njësoj, si kur ndodh që ta marrin në Ankara apo në Namibi apo në Bruksel apo në ndonjë ishull në Paqësor, kudo, mhm. kudo. Kjo nuk ka diskutimin më të vogël. Një jetë arabe, një jetë hebreje, një jetë e bardhë, një jetë e zezë. Në fund fare quhet jetë. Janë gjithë krijesa të të njëjtit Zot, e nuk kam ndonjë kështu deluzion se zoti ca i do më shumë, e ca i do më pak apo se ca vlejnë më shumë, e ca vlejnë më pak. Kështu që kjo shkon e padiskutuar. Por janë ca që duan të hapin debate dhe thonë, pse s'e vutë kur ishte Ankaraja? Pse nuk e bëtë kur ndodhi në Libi, etj etj etj etj. Ka një shpjegim. E nuk do me thënë që njerëzit janë më të ndjeshëm për një jetë belge apo amerikane apo ku di unë se çfarë, sesa për një Por ndryshimi mendoj është ky që ndërsa në Libi nuk na bie rruga shpesh, në Bruksel edhe shkojmë. Mhm. Mm mund të jesh në një aeroport për t'u lidhur për të shkuar diku tjetër, mund të jesh ku di unë se çfarë në një vizitë pune etj etj. Kur ndodh në Paris, sa shqiptarë shkojnë? I ke parë ato plazh.com? Mm. Po, ofertat pafund. E, ku di unë se çfarë? Gjithë këto agjencitë. Vas Tours, ku di unë? Parisi, Parisi në pranverë, Krishtlindje në Paris. Domethënë vende ku ku ku ti, sepse menjëherë mendja e njeriut shkon atje, mund të kisha qenë unë. Dhe kjo të trondit. Sepse mund të kisha qenë unë në orën 8 atje. Mund të ishte Taulant Balla, siç tha. Mm -hmm. Shpëtova për qime. Jetëgjati nuk bëhet kurrë. Jo, jo, në asnjë mënyrë. Megjithëse unë mendoj që zoti Balla me atë strukturë që ka si konstrukt, do ta kishte përballuar. Do t'i bënte ballë. Por, uh, por ideja është që, që kjo është. Pra. Për shkak se ty të bie rruga atje. Ne jemi duke shkuar në Europë. Ne jemi duke u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, jo e, e Libisë, ku di unë se çfarë. e këtyre. Dhe prandaj ndoshta ndoshta të cek më më shumë. Parisi pastaj është qyteti i ëndrrave thuhet edhe për njujorkezët, edhe për ata që kanë lindur Los Angeles. Është një status i veçantë Parisi. Nga gjithë të tjerat. E jo se një jetë pariziene vlen më shumë se sa një jetë turke apo apo përndryshe. Por orientimi ynë është nga Europa. Jo nga Turqia. Dhe kur ndodh atje ndoshta në një farë mënyre sikur bëhet më më prekëse, më më më e afërt. Kërcënimi. Por jo, në asnjë mënyrë se vlen më shumë kur është në Paris apo Bruksel se sa se sa kur është në Turqi. Janë të gjithë njësoj të vyer në sytë e Perëndisë. Njerëzit. E kështu, Por që është janë do të nuk janë gjëra që nuk ke ç'i bën këtyre është gjë e shëmtuar për mendimin tim. Është jo më shumë se sa është këtu kriminale terrorizëm, e ka fjalën është terrorizëm. Terrorizmi për atë bëhet për për të shkaktuar terror, edhe kjo është e gjitha. Në ata që ishin atje duke duke domethënë këta kanë kanë zgjedhur që të shkojnë në tek zona e check-init. Sepse aty grumbullohen njerëzit. Ka më tepër. Mm. Po, mhm. janë edhe është para kontrolleve. Kështu që kanë qenë të pakontrolluar deri atje ti mund të shkosh me çantë. Pastaj mm. kontrollet kryhen mbas mhm. asaj. Po, e kushdo praktikisht mund të hyjë. Po kam përshtypjen që këto këto po mbajnë shënime, po bëhen mësime. Për mënyrën, kam dëgjuar për shembull që në në aeroportin e Tel Avivit, në mos qofsha i gabuar, në në aeroportin Ben Gurion. Po është, më duket se është në Tel Aviv, mund të jetë mm -hmm. në, mhm. nuk e di ku është, ama njëri nga qytetet atje, unë s'kam qenë vetë. Por thonë që ka një checkpoint, një një pikë kontrolli që është 2 kilometra para ndërtesës. Wow. Së oh. aeroport. Në një farë mënyre. Domethënë ti kontrollohesh shumë kohë para se të hysh brenda në në aeroport. Mhm. Mm Edhe kur ke hyrë pastaj je i kontrolluar. Për shkak edhe të rrethanave në në Izrael, domethënë, mm, gjithë ajo. Gjë atje. Ëm. Mm. Um, po kështu ç'mund të themi? Ëm um, që ka pasur ka pasur të rinj, pashë që viktima e parë që ishte ishte përmendur me emër. Nuk e di nëse kjo ishte ndër njerëzit që u vranë në aeroport apo ndër njerëzit që u vranë në stacionin e metros atje. Por ishte një nënë, kishte lënë dy binjakë 3 vjeç. Oh. Një nënë e re, po. Kjo ishte sipas CNN-it, viktima e parë që ishte identifikuar, një grua e re, binjakë, dy çuna 3 vjeç, që i ka lënë pas. Domethënë ajo godet verbërisht tek uh, njerëz që nuk kanë lidhje me kauzat, mm. me megjithëse kjo s'ka kauzë, kjo nuk nuk nuk mund ta nuk nuk e di. Po t'i hysh bisedës për ta justifikuar në në një farë mënyre që aty E ke e ke humbur këtë. Kjo nuk ka nevojë për mbrojtje, është e pambrojtshme. Marrësh jetë njerëzish, terrorizmi është i pambrojtshëm. Çfarëdo lloj qofshin arsyet, sado lloj të të vjetra qofshin rrënjët e ku di unë e shfrytëzimit të bardhë ndaj popujve arabë. Këto janë të gjitha kjo është një çmenduri. Është nuk kanë qenë të vetmit e shfrytëzuar. Ne jemi shfrytëzuar 500 vjet, nuk po vëmë bomba gjëkundi. Mas asaj, njeriu përtëritet brez mas brezi. Ka gjithmonë një fillim të ri. Çdo ditë është e re. Thuhet, hiri i Perëndisë është i ri. Edhe nuk nuk e di, domethënë që ta justifikosh. Kështu që unë nuk unë nuk do doja të bëja një bisedë ku e justifikon në ndonjë farë mënyra apo qoftë edhe në nuancë, thua se shiko se ata po po çfarë? Çfarë mund të ishte justifikimi për të hedhur në erë nëna me fëmijë? Njëri. Njerëz që s'kanë lidhje fare, njerëz janë duke shkuar në punët e tyre, duke ndjekur jetën e tyre. Ëh. Mm. Sigurisht që në këto dogmat fetare, dogmat çmendurake që këta ndjekin, të gjithë janë fajtorë. Edhe ata, edhe ajo nëna që la dy binjakë është fajtore. Po, është fajtore për mospërfshirjen e saj, për heshtjen e saj, për përfitimet e tërthorta që ajo ka nga ky sistem shtypës ndaj atyre ku di un se çfarë. Por që janë të gjitha janë janë bullshit, siç thonë. Dhe dhe dhe verbëri, komplet verbëri. Ata vrasin musliman, vrasin krishter, vrasin ateist, vrasin budist, vrasin çdo gjë, ata vetëm vrasin, vetëm hedhin njerëz në erë. Gjak gjithandej. Edhe veten e tyre, imagjinoje. Se si mund të po. instinkti i jetës që është mu në thelbin e saj. E ata e kanë pirë instinktin e jetës, e mbietesës që njeriu e ka më të fortin. Edhe trushplarje. Unë kam përshtypjen që është më shumë se aq, është truheqje, s'ka asnjë grimë truri. Apo mendimi. Tani është 7 e 56 minuta në klubin e mëngjesit. Ella Henderson këndon Mirror Man, anagrama për ditën e sotme është Nojl Fajde. N O J L F A J D E. Nojl Fajde 069 20 7222. You could be so shy. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë Mirëmëngjes Sapo dëgjuat nga miqtë. Jonas, bashkë me Dakotën uh, Kjo është Fast Car Por është këngë në origjinal e kënduar nga Tracy Chapman mm -hmm. Mm, Unë jam Blendi këtu Bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 Tani duham që t'japim emrin e një fituesi Në lidhje me anagramën që kishim për ditën e sotme Nojl Fajde Që do të thotë ndajfolje Bravo Ndajfolje është Elda 571 mm -hmm. Mbaron numri fiton orën nga Premium Watches Ndajfolje mm -hmm. Ndajfolje Elda Kurrizo Kurrizo mm. Bravo Elda Bravo Elda, ke fituar një orë tek Premium Watches Premium Watches ka një dyqan Ndodhet vetëm disa metra larg librit universitar në drejtim të sheshit Wilson në të njëjtën anë të rrugës, Abdyl Frashëri, kur je te libri, vetëm ec drejt sheshit Wilson disa metra, e do të gjesh në atë krah uh, një dyqan super. Edhe plot me përzgjedhje orash që ka edhe fjalën premium të shkruajtur më të mëdhaja atje. E gjeni një orë të mirë kur të keni për të bler. Shkoni tek ata se ata janë mbështetësit e këtij programi. Dhe kanë eh, gamën e produkteve. Një orë për këdo. Femra, meshkuj, sportive, etj, etj. Mirë. Ëm um, Altin. Urdhëro? Mm? Një orë për mua. Edhe një për mua, Olta, se sot jam pa orë. Po ti e ke zakonisht. Po e kam, kam një. Me të dy duart. Po. Mirë do jo, ishte. Një dorë, një dorë kisha nevojë. Kishim një orë dhuratë. E ti po, si ta bëjmë? Unë do të blej ty një orë, ti më ble mua, Jeri t'i blejë Altinit, Altini Jerit. Po, Lori, po, Lorit ia blejmë gjithë bashkë. Unë dua, Lorit do t'i blejmë 5 ora. Unë dua që të ma blejë një jo t'i blej të tërëve. Ok, mirë. Atëherë unë do ta blej ty. Okay. Lori ti më ble mua. Po, në rregull. Ok. Jeri do ja blejë Altinit, Altini prap ti Lori. prap Lori pa orë ngelet. Po, ai ti bëj zemrën Olta. Bëj zemrën gur blej edhe ti. Mhm. Ose të paktën Olta. Po. Kafshoje. E ke parasysh se ka dikur kafshoje të kyçi, siç i bënim orët dikur. Me një stilolaps të kafshuar. Një orë super. Lëri shenjë dhëmbët atje. Mirë, super. Je sigur? Super duper. Mirë, dua unë një orë nga ty. Dëgjojmë tani këtë zërin e përgjumur për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit. Kujdes. Është uh, një personazh të cilit duhet t'i zbulojmë identitetin përmes zërit. Mhm. Mm që duhet të thotë e ka ndryshuar, po. po. E ka ndryshuar, e ka bër. Unë s'e kam dëgjuar, kështu që po. Do e dëgjojmë po, tani. I vetmi censor i fjalës së lirë duhet të jenë ja, praktikisht janë janë skrupujt që gjithë ne kemi ato. Oh, unë e njoha. A mund ta dëgjoj edhe një herë të lutem? A kupton apo jo? Patjetër. Faleminderit. I vetmi censor i fjalës së lirë duhet të jenë ja, praktikisht janë janë skrupujt që gjithë ne kemi ato. Unë e kam gjetur, ja, jam Bravo. shumë i sigurt. Po, Blendi e ka gjetur. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Pse ti s'e ke gjetur? Jo? Jo. Jo. Do kesh dëgjuar më parë ti Blendi. Jo, jo, jo, jo. Është skrupuloz me thënë. S'ka lidhje, nuk ka lidhje. Do me emrin. Ë, nuk ka lidhje. Unë unë e njoha nga nga zëri, nga mënyra e të folurit ndoshta. Mhm. Nga timbri, nuk e di çfarë, por nuk e kam dëgjuar më parë këtë të bisedë plus që ai ka ka orë, orë, orë, orë, e orë të tëra që flet. Që mund ta mund ta gjesh në internet domethënë duke folur, kështu që nuk është se si i rashun tek ajo Kevin Spacey është aktor shumë i mirë. Jashtëzakonisht. Uh, kush tjetër? Kush tjetër? Sean Connery. Sean Connery. S'e kemi përmendur. Po, oh, po patjetër, mm. ne përmendim tani Sean Connery. Sean edhe Sean Paul, është aktor i mirë. Ariani shkruan, çfarë do të thonë boba? Tani ah. Ariani, ah. më duhet të shpjegoj se çfarë do të thotë boba. E kemi shkruar edhe në thonjza për mos patur keqkuptime, po boba do të thotë ata që kanë emrin Bob ose Bobe. Aktor dhe regjisor. Po. Clint Eastwood. Pa, pa. Tashi mos fillojmë tashi. I ka të gjithë. Jo, jo, jo, kemi lënë uh, kemi lënë vajza si Jennifer Lawrence, si Julia Roberts, që u përmend dhe pak më parë. Mm -hmm. Ka dhe aktore shumë të mira. Mhm, mhm. Aktore fantastike. Kjo vajza që luan dhe tek uh, Te ky filmi Brooklyn, që është tani në Cineplex, që është aktore shumë e mirë. Pëlqen ajo. Kush është ajo? Është e re ajo. Ajo ka luajtur The Lovely ah, Bones okay, po. gjithashtu po. Ajo është shumë e mirë, edhe mm. mua më pëlqen. Po do bëhet dikush ajo. Mm. Le të themi për shembull Julianne Moore është mm. gjithashtu aktore shumë e mirë. Po. Cate Blanchett mm. është aktore super. Ëh, uh, mund të përmendim Susan Sarandon. Tam. Po. Për shembull, Sandra Bullock. Se këto të njohurat si Meryl Streep, këto gjigantet fare i përmendëm që në fillim, po. Mhm. Mm Mm-hmm. Edward Norton gjithashtu. Edward Norton, super aktor. Edward Norton. Super aktor. Mhm. Mm Fight Club. Mhm. Mm Rregulli i parë i Fight Club është nuk ka Fight Club. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Kjo ishte kënga e ditës meqë ra fjala. Bravo! Ku, bravo, ka qenë? Bravo Rudi 146 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Lum Rudi, mund të mund ta mund të vish ta takosh Rudin. Ëm uh, Rudin tonë. Po, Rudi dhe Rudi. Uh, mund të ishte një kështu. Sa dhe... Oh, mos, se dhe kërë tha? Po kishte dhe një tjetër. Atë Oltën tha, do ta kapë dhe do t'a... Au, po. s'e besoj. Nise. Unë them le të vijë këtu direkt, mm, po jam mm, marrë. Mm, ah, po tash ç'do bëjmë ne këtu. Meqë ra fjala, nuk është uh, catch. Miq të dashur, është emision radiofonik. Hajde Rudi. Hajde Rudi. Po e rrah një Oltën e ja. S'ka shanse. Ajo po, më ka xhan. Po të le ty të prekësh Oltën me dorë mi. Po ajo më ka xhan mi, ajo më mbron nga ti mi. Po e di se ça të bën Olta ty mi. Olta. Iku e u tremb. Iku. Ashtu. Okej, mirë. Um, Margarita Xhepa dhe i ndjeri Kadri Roshi më thotë Genti për dy aktorë. Aktorë të mëdhenj, mm, po. Kemi dhe aktorë shqiptarë. Po, mm -hmm. vërtet është. Meqë ra fjala, uh, Margarita Xhepa ka luajtur në një film nga regjisori Lorin Terezi Së fundi mm. Ah, okay. Po, po dhe... Shfaqet të enjten Nesër Në Black Box tek Akademia e Arteve Në nëntëmbëdhjetë Në filmin e regjisores Jerida Saka Kush Jerida Sakaj Ma hëngri kjo Kush ishte aktori kryesor Aktori kryesor në filmin e Jerit, jam unë Kadri Roshi, Margarita Xhepa, Ndriçim Xhepa, për shembull fjala. Mhm. Mm ti më flok. Aktor shumë mirë ti më flok, po ti çu pas edhe Sulejman Pitarka. Po. Edhe Sulejman Pitarka, po. pse jo? Me që e bën kështu. Mhm. Mm Pandi Raidi. Me që e bën kështu. Aleksandër Moisiu. Po Lori, një gjë që un dua, mm. që ti ta kesh parasysh gjithmonë në jetë, është kjo. Jo zotëri, gardhin do ta hapësh, jo të ta hapin. A je i zoti ta hapësh gardhin? Kështu i ka thënë, kështu i ka thënë Fatos Lubonja, Erion Veliajt. Mhm. Mm Erioni ti e ka thënë? Po, nja 7 a 8 vite më parë. Po, para po, shumë. Rreth nja 7 vite më parë. Dhe si përfundim. Kur Erioni ishte uh, ishte aktivist i mm -hmm. i shoqërisë civile ende, e diçka midis Mjaftit dhe G99-ës, po bënte atë tranzicionin. Tam. Por jo pjesë e Partisë Socialiste. Dhe Lubonja i tha këtë gjë pra. Jo zotëri, gardhin do ta hapësh, jo të ta hapin. A je i zoti ta hapësh gardhin? Nga sa duket u tregua i zoti dhe e hapi gardhin. Kështu që Lori. Vath në vesh Lori. Ta hapësh gardhin, pastaj mund të ngresh gardhet e tua tek parku i liqenit. Edhe s'guxon të ta hapë njeri fare. Do vijë një brez tjetër që do të mundohen të ta hapin gardhin. Po. Po se kështu është kjo punë. Po gjithsesi. Si janë punët te Parku i Liqenit? Nuk e di, ka ndaluar. Unë isha aty parmbrëmë, parmbrëmë kam qenë atje bashkë me çunin, mm -hmm. dolëm pamë. Ëh, uh, çfarë bëjnë? Ishin janë një grup çunash e gocash që që flen atje. Po. Që janë me të vërtetë, domethënë u bënë 8 ditë, 8 ditë zonja e zotërinj, që një grup të rinjsh flen tek Ulliri. ë uh, përjashta. Dhe dhe ditën kur u në datën 21, domethënë, ëh, mm. po kështu i bie në darkë, kur ata vendosën që do të bënin protestë natën sepse natën kanë ardhur nja 15 betoniere. Kanë derdhur tonelata beton atje. Natën pra si. Në mes të parkut. Dhe dhe këta vendosën që të bënin një protestë në orën 19 në darkë. Atë darkë mm. nuk erdhën betonieret. Domethënë, nëse ti lajmëron protestën për në darkë për të mos krijuar uh, lajme, nuk vijnë betonieret. Dhe ishin fikur gjithë dritat e kantierit. Mm. Ishin vetëm një rresht i madh me policë. Nuk e di se çfarë mbrojnë policët atje. Mm. Se aty nuk kanë një që ajo shkatërrimi është ça të shkatërrosh asaj. Ta ta Ka 20 vjet garanci i ri. E vërtetë, tha ai. Mbush edhe dhëmbë. Por uh, e mbush dhëmbët për mrekulli. E gjithsesi, uh, dhe ka pasur natë poetike, ka qenë ngaqë ishte mm -hmm. një mbrëmje poetike, por kur ka dhe kur sot. ka njerëz, edhe sot ka në orën 19. Po. Domethënë është bërë kështu si ritual i të mbledhurit në darkë tek Ulliri atje për të mm -hmm. Sepse e gjithë këto betonat dhe këto gjërat ndodhin natën, që të po, mos uh, si gjithmonë. Edhe mos bezdisin njerëzit që vrapojnë në parke, që ecin. Se s'dua të jem paragjykues të them që e bëjnë në çdo që mund të jetë pikërisht ashtu, po për errësirën, se është më mirë domethënë natën, por mos kesh mos kesh lajme të këqija, mos të për të bërë bad PR, si thonë. Për shpirtrat e këqij. Po, për të. Hubi bubi, hubi bubi, hubi bubi. Këta punëtorët e firmës këtu, e siç e kanë një kështu. Para se të fillojmë punimet, bie ora 12. Ne fillojmë punimet në park. Po më parë është është është vallja e shpirtrave. Që do presin një nga që e ka parasysh dëmtohet. Se kanë prerë rrënjë pemësh janë janë dëmtuar shumë keq. Dëmtuar keq. Ato pemë vinin mu tek Në mos po, janë prerë fare rrënjët. Ato do t'i prerë tash. A e di si janë ato? Si t'i presësh këmbën një njeriu dhe ta lësh ashtu. Mm. E njëjta gjë. Të rrish me një këmbë. Kështu që mm. fatkeqësi domethënë ato. Dhe po dëgjoja një tjetër që është është me të vërtetë domethënë. Se këtë ë uh, merreni nga unë dhe çojeni ku doni. Por po dëgjoja nga një specialist Që mbjellja e pemëve mm -hmm. në park. Tam. Nuk është, domethënë hajde hubi bubi hubi bubi hubi bubi. Mbjellim pemë dhe themi që mbollëm për shembull 300 rrënjë, 400 rrënjë, 500 rrënjë mm -hmm. dhe u bë kjo punë. Sepse pemët duhet të kenë distancë nga njëra tjetra. Mm -hmm. Sepse pema ka nevojë për hapësirë edhe për edhe hapësirën e vet. Për hapësirën e vet, po, për hapësirën e saj në mënyrë që kurora e pemës të rritet aq sa duhet. Dhe nëse ti e ngjesh shumë, Me pemë, çfarë bën është që pemët më të larta u zënë diellin, mm. pemëve më, më të vogla. Edhe kjo nuk e ndihmon parkun, kjo e e dëmton parkun. Domethënë pema duhet të ketë një lloj distance nga njëra tjetra në mënyrë që të ketë, të marrë diell, të bëjë fotosintezën, e të bëjë gjithë ato. Kështu që nuk është puna që po. hajde mbjellim sa më shumë pemë, Nëse ti do të rrisësh sipërfaqen e parkut, nuk mund ta nuk mund ta dyfishosh numrin e pemëve në të njëjtën sipërfaqe. Është e vërtetë. Të duhet dyfishi i sipërfaqes po. po. Për të për të nuk mund të mbillen ashtu. Se dua ta lexoj siç e kishte siç ma kishte shkruar ky zotëria këtu që sikur merr vesh nga nga merr vesh nga pemët sepse është një specialist. Po. Edhe thotë meqenëse parku po betonizohet për të shpërqendruar qytetarët nga kjo gjë kanë filluar të mbjellin shumë pemë të tjera në park dhe kanë premtuar se mbjelljet do të vazhdojnë. Rritja e dendësisë së pemëve është një iluzion, sepse në të vërtetë rritet numri i trungjeve për njësi sipërfaqe, por jo kurora e gjelbërt. Çdo pemë ka nevojë për një hapësirë të caktuar dhe në bazë të hapësirës së disponueshme zgjeron kurorën e saj. Nëse hapësira zihet nga kurora e një peme tjetër, atëherë kurora e së parës kufizohet në hapësirën e mbetur. Rritja e dëndësisë së pemëve në sipërfaqe të caktuara nuk është domosdoshmërisht gjëja më e mirë. Përkundrazi, ndikon ndjeshëm diversitetin e bimëve të ulëta. Ato bimë që nuk rriten aq të gjata për shkak të ndryshimit të regjimit të dritës dhe të lagështirës. mbeten pa zhvilluara me pak po, fjalë. Po. Atrofizohen pemët mm. që janë më të ulta. Po. Kështu. Ëm, mm. uh, po gjithsesi kështu ishte. Huba buba, huba buba, huba buba del beton. Kthehemi pas fan klubin e mëngjesit. James Morrison tani. Ora është 8:32 minuta 32 sekonda. Jo më. Po ti këtu. Po nga dole. Po bra. Edhe ti. Futa brenda, lutem. Futa brenda. Okej, ehm sot ju pyesim miq të dashur cilët janë aktorët edhe aktoret Boba. Mhm. Sipas jush, ata që ju pëlqejnë më shumë, aktorët tuaj të preferuar. Mhm. Ehm Brunilda thot nga po, aktorët femra Julia Roberts, për mua është unike. Ah, Gabriel Garco, Raul Bova. Oh. Ky Rauli Denisi është Denis Denisi që na shkruan. Tani Gabriel Garko është italiani, po? Po, pra, është Rauli Bova. Edhe Rauli Bova është italian dhe pa harruar thot legjendën Charlie Chaplin. Po. Dhe Naim Frashëri. Mhm. Amelia ka shkruar për mua janë super Russell Crowe. Ka harruar edhe Naim Frashëri. Naim Frashëri, po. Javier Bardem. Jamie Foxx është aktor shumë i mirë. Te Ray po, Charles, po, te po. Ray Charles për shembull nga të qarat. Super aktor. Mm-hmm. Tararararam, kështu që na shkruani. Duam aktorët, aktoret që me të vërtetë i, i keni shumë qejf, që u pëlqejnë shumë. Penelope Cruz. Penelope Patjetër. Ka shumë pra, ka shumë. Kjo është ide. Ore, tek mm, është edhe ai negativi. Nega, po, negativ uh, Johnson. negativ Johnson, çka ka? Negativ i çinjet. Më falni, po mundohem të kujtoj se me mm. kën, oh, shikoj tash se po, këtë po mendoj, Michelle Pfeiffer. Michelle ah, Pfeiffer. Ah, po. Ah, Michelle po, Pfeiffer. Zonja e zotrin. Super. Se po mendoja, ëm, si ka ai Frankie and Johnny? Mm. Me Al Pacino. Tam. Edhe po thosha me kë është atje edhe Frankie and Johnny. Ka një ka ca pjesë shumë të bukura dhe po mendoja për atë skenarin. Edhe këtë po e shikoj një ditë Frankie and Johnny. Po ka një gjë për shembull që ai regjizori apo apo skenaristi duhet duhet me siguri ta ketë njohur një femër të tillë në jetën reale. Edhe këtë cilësi ja ka veshur personazhit për çfarë po flas. Franki kishte një gjë. Ëh, mm. uh, ajo i hapte këto kavanozët e, e pa hapur të mm. shtrënguarit. Mm Ajo kishte një aftësi, edhe pse ishte një femër delikate, po themi, Tam. tjetërsoj, për për të hapur kavanoza ishte njësh. I kishte duart, i kishte dara. Mm. Mhm. Edhe gjithë ia jepnin kavanozat asaj dhe ajo i hapte. Tam. E po mendoja, si e fut një gjë të tillë në skenar? Duhet ta kesh parë diku. Duhet të ketë qëlluar diku ndonjeri, mund të ketë qenë nëna jote, mund të ketë qenë edhe ti thua, "Ok, kjo është shumë interesante." Një femër e brishtë, po që të hap kavanoza. Kështu. Edhe nuk e di, është një nga ato elementet që Ka ngritur, ka mbetur në film atje dhe me për këto vras mendin unë. Pse Frenki, pse Frenki hapte kavanozat aq mirë dhe pse u deshte ajo çfarë tregon ajo në film? Hë më thuaj ti se ti je regjisor. Hë më Lori. Faleminderit. Pse Frenki duhet të kishte duar darë që të hapte kavanozat atje? Ça i shton te filmi ajo. Mm. Mm. Mirë, le të fillojmë kuizin tonë me seri për sot miq të dashur dhe vazhdojmë më tutje. Do të jetë la pa fjalë. Nga filmat. Do të jetë nga filmat. Taran, tararararariram, tarararam Atëherë Filmi i parë për të cilin ju pyesim sot është Në ndjekje të Në ndjekje të Tam. Po. Ju do të plotësoni titullin. Mm -hmm. E bëhet fjalë për një nëndetëse sovjetike. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Në ndjekje të Pika pika pika. pika. Dhe bëhet fjalë për një nëndetëse sovjetike. Dakord. Kthehemi mbas pak. Mm. Çuna mm. goca tani është Lazarus. Kjo ishte fundit nga David Bowie. 8:22. Po ta hapësh këtë nga nga ana ime. Po bëjmë bëjmë rrugën bashkë, jemi shokë, jemi shokë të vërtetë. Mos bëj xheloze Holta. Kam uh, kam disa ditë që po e dëgjoj për qejfin tim këtë. Rhythms del Mundo, Buena Vista Social Club. Dhe artistë të ndryshëm. Kjo që po dëgjojmë tani meqë qëlloi është High and Dry Me Radiohead En la soledad Shumë e bukur I gjithë albumi shumë i bukur mm -hmm. Dhe mora dje i ri e po pikturoja Pa, po, më se pak Se kishim edhe çuam çunin nga mami mm -hmm. Edhe Lama Ndeja Që që na u hap si të thuash mundësia Edhe mora dje nga nga ora 6. Vura një telajo përpara Vura këtë CD-në, e kam dëgjuar nja dy orë e gjysëm mm -hmm. Gjitha këngët e saj, është shumë e mirë kjo Rhythms del Mundo janë mm -hmm. Për shembull këtu marrin pjesë uh, Coldplay, Jack Johnson, Arctic Monkeys, Dido uh, Maroon 5, U2 Quincy Jones, Radiohead, Ibrahim Ferrer, etj, etj, etj, etj, Sting është në këto. Dhe dhe janë këngë të të njohura, mm -hmm. po themi pop apo rock, por edhe të përpunuara gjithmonë me. Si rrymën e tyre. Po. Edhe është një kënaqësi e veçantë të marrësh të pikturosh me këto. Mhm. Do ta tregoj se çfarë doli. Tam. E kam e kam hedhur tek faqja ime mm. në në Facebook. Por por kjo kjo kjo është një peizazh, kjo është Neo Marmara, është Siç e kam siç e kam parë unë në verë. Ç'kemi Olta? E kam parë një kisha një foto në celular Olta dhe nga ajo mhm, foto e kam. Nga ajo foto e kam pikturuar atje. Po. Olta ti nesër do ikësh. Në nesër ideja ashtu, ai ai po, ajo që që kujtove ieri. Ai ajo që do të më japi ndonjë mendim, le të shkoj ta gjej faqen time në Facebook dhe ta Më japi ndonjë kështu, më japi ndonjë koment. Në po, kurs falas. Po ju lutem, jo kurs falas nuk eh, kam kohë. Okej. Okay. Megjithëse do doja se se në një mendim. Ndonjëherë kam shumë vështirë të përziej ato bojëra. Gjen e gjen kohë. Un kam qejf të filloj një kurs piano. Dhe langos. Langos. Po dëgjoj që Churchilli merrej me pikturë, nuk e dija. Mhm. Mm po më ah. thoshte një shok që ka lexuar tani rishtazi edhe atë biografinë e tij me pikturë me është marrë me me, me letërsi ai ka marrë edhe s'diskutohet me letërsi Nuk diskutohet ai. Po. Ka qenë ka qenë ka qenë gazetar, reporter shumë i shumë i talentuar, piktor, politikan, fitues i luftës së dytë botërore, kryeministër. Mm. Dhe orator. Dhe orator patjetër. Fuqia e fjalëve të Winston Churchillit. Por mua peisazhi yt më pëlqen. Dhe një dhe një duhanxhi i jashtëzakonshëm. Mm. Pëlqen vërtet? Po. Okej, okay. faleminderit Jeri. Të lumshin duart. Po gjithmonë duke dëgjuar këtë. E di çfarë më pëlqen më shumë Altin, duhet të jetë kjo këngë që luan tani, nëse nëse mund ta Ta të dy janë uh, Ibrahim Ferrer dhe Omara Portuondo Filloi një erë e çmendur përjashta Të tërbua ko, ha? Shumë mirë se kam lënë pikturën të thahet. E kam lënë në balkon. Ai un lava ca rroba. Besoj të thahen dhe ato. Për shembull çfarë ka kjo. Okej, okay, shumë mirë. Mm. Kjo është Casablanca ose As Time Goes By. Mhm. Mm Ky zëri i këtij është Gjepa. Hola muchachos. Është Jojo tani me Save My Soul dhe Isida me lajmet e orës 9 mbas pak në Club FM në 100.4. Olta. Po. Tetori kuq ishte po? Mhm. Po. Diana e ka gjetur e para. Bravo Diana, ishte tetori kuq. Diana ti mbaro numrin, do të japim dy bileta për në teatrin kombëtar, zbutja kryeneçes shfaqja. Thank you Olta. My bruise Me Altinin Oltën dhe Lorin, le të bëjmë një tjetër pyetje nga filmat me që sot ju kemi pyetur cilët janë aktorët, aktoret tuaj të preferuar. Edhe quizin me seri e kemi zgjedhur ta bëjmë nga kinematografia. Mm -hmm. Ja një pyetje. Bim, bim, bim. Në vitin 1992, aktori Robert Duval mm -hmm. luan në një film biografik këtë personazh të historisë botërore. Cilin? Cilin? 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaj Kush vjen i pari me përgjigjen e saktë? Në vitin 1992 Aktori Robert Duval Luan Këtë personazh të historisë botërore mm -hmm. Cilin 069 20 70 222 Robert Duval meqë ra fjala pjesë edhe në trupën e aktorëve tek uh, kumbari. Mhm, mm tam. Avokatin e familjes Corleone. Por një Duval i ri atje. Kur e shikon ndonjëherë uh, kumbarin, mm. të bën përshtypje diçka. Se si në atë kohë ishin të gjithë të rinj. Normal. Po, të gjithë këta u bënë. Domethënë, të gjithë këta aktorë u bënë aktorë të mëdhenj. Marlon Brando ishte. Po Robert De Niro ishte një aktor i ri në atë kohë. Mm -hmm. Al Pacino ishte aktor i ri. Uh, Robert Duvall ishte aktor i ri. Diane Keaton ishte mm -hmm. një aktore e re. Mm -hmm. Etj, etj, etj. Dhe i shikon ata atje në fillimet e veta. Mm -hmm. që më vonë u bënë. Si thua? Boba. Po, shtylla kryesore Boba. Me që i quajmë kështu. Kinematografisë mm. botërore, po. Po shikoj që ka qenë kjo foto e cila është duke bërë uh, xhiron e botës tani. Keni parë që gjithë është fotoja e këtyre të treve që kanë uh, qenë, si thua, ata që bënë këtë sulmin në aeroportin e Belgjikës dhe njëri prej tyre është në kërkim, është njeriu më i kërkuar. Mhm. Mm tani në në të gjithë Europën. Ai që mbante kapele, ndërsa të dy tjerët kishin nëse e vutë re doreza të zeza në dorën e majtë. Dhe kjo i ka bërë autoritetet që e kanë parë këtë foto nga kamerat e sigurisë që të të dyshojnë se këta janë uh, dy kamikazë mm -hmm. që kanë shpërthyer veten. Dhe dhe kjo doreza e zezë mund të ketë qenë ose një mënyrë për të fshehur ë uh, po themi butonin shpërthyes. Disa nga ekspertët që po dëgjoja thonin që mund të ketë qenë e tillë që kur i bashkon gishtat mm -hmm. bën kontaktin. Apo ka një buton, mm -hmm. po, diçka, diçka e kësaj natyre. Prandaj, po Tani në retrospekt se sigurisht në retrospekt gjërat duken gjithmonë më kollaj se sa para kohe. Po ta mendosh, domethënë dy burra me me doreza me me doreza në një dorë. Mhm, mm në të njëjtën dorë. Në të njëjtën dorë, në dorën e majtë që të dy. Ishte kurse i treti nuk ka doreza. Dhe ky mendohet që ka ikur. Edhe është diku. Edhe ky është njeriu që kërkohet. Ndodhi vetëm 4 ditë pasi u arrestua në Bruksel ky Salah Abdeslam. Ëh. Mm 27 vjeç i datëlindjes 89 dhe dyshohet që njëra nga arsyet se pse uh, këto ndodhën tani, jo se nuk ishin të planifikuara më parë, sepse këto sulme të gjitha të organizuara ishin jo jo keq, po themi në ligësinë e tyre. Mm -hmm. Por ndoshta janë bërë pikërisht tani edhe nën frikën se mos ky flet. Mbasi ka rënë në duart e autoriteteve. Po. Ky mund të zbërthehej, të tregonte dhe për këtë arsye ata pastaj kanë nxituar që vetëm 4 ditë mbas arrestimit të tij që ta vënë në jetë këtë. Mm -hmm. të sulm që mund të kishte qenë nëse do të kishin shpërthyer se disa bomba nuk shpërthyen. Të paktën një bombë u gjet që nuk shpërtheu. Do të kishte pasur akoma më shumë shpërthime në Bruksel. Diçka tjetër që ishte e çuditshme, po dëgjoja dje tek uh, BBC ishte që dje në Belgjikë është uh, është evakuuar, kanë larguar të gjithë personelin jo thelbësor në një fabrikë po e quaj kështu në një njësi atomike që ata kanë atje. Një plant, si si quhet? Atomic plant. Dhe dhe është gjetur në kontrollet që janë bërë këta, video që i kanë bërë shtëpisë së shkencëtarit më të rëndësishëm atomik në mhm. Belgjikë. Mm -hmm. I kishin vënë kamera jashtë shtëpisë dhe filmonin hyrjet dhe daljet e tij. Mm -hmm. Dhe këto video që kishin regjistruar janë gjetur në kontrolle që policia ka bërë nëpër Bruksel. Pra, përgjohej nga terroristët, mm -hmm. shkencëtari, fizikani, bërthamor më i rëndësishëm në Belgjikë. Wow. Që punon në këtë plantacion atomik atje. Dhe kjo i ka bërë të dyshojnë autoritetet se ka pasur një Se pse po e filmonin këtë kur hynte kur dilte nga shtëpia? Ka pasur një një një lidhje. Një lidhje pa. Po. Diçka. Uzinë, më thonë, faleminderit. Po. Për çfarë ishte uzina? Për, për, për fjalën që s'më vjen më. Plan. Mm -hmm. Atomik. Ëh, uh, kështu që shumë uh, imagjinojmë pastaj sikur të, të kishte një sulm të asaj natyre. Katastrofë do ishte. Po, një sulm bërthamor, te një, një uzinë bërthamore, të ketë uh, ajo do të shqetësonte me të vërtetë, me të vërtetë që të gjithë, e gjithë Europa. do ishte nën ndikimin e asaj, siç ndodhi aksidenti në Çernobil. Në atë kohë. Mhm. Mm Kur ishte ajo? 78-ën kam përshtypjen. Tani është 9:14 uh, minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit. Po ju pyesim edhe për të hequr mendjen pak. Për aktor, aktore, boba, që ju kanë pëlqyer shumë, që i vlerësoni shumë. Kemi Anthony Hopkins. Ë? Mm. Kemi harruar. Po jepi. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Mm, bravo. Jo keq. Matthew McConaughey tek uh, Dollars yeah. Dallas Buyers Club për shembull që ka bërë uh, te Inception. Inception, po, Inception. Po është ky djali, si e ka emrin ky djali? Dhe ky është aktor shumë i mirë, ky që ka 30 Seconds to Mars. Ëh, uh, që është edhe Jared Leto. Jared Leto. Po. po. Edhe ai është aktor shumë. Jared Leto. Se dhe ai luan tek më ma kujtove nga filmi, nga që janë bashkë po, atje tek uh, po. Dallas Buyers Club. Po edhe tek uh, Requiem for a Dream. Mhm. Mm. Etj, etj, etj. Kështu që duam të bëjmë një listë aty përmendim për qejf. Aktor, aktore të mira, kemi kemi shkuar nga Naim Frashëri e Aleksandër Moisiu, Margarita Xhepa, Ndriçim Xhepa, Timo Flloko, Kadri Roshi, Sulejman mm. Pitarka u përmend këtu. Mm. Etj deri tek uh, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Diane Keaton, e shumë e shumë të tjerë. Bobby De Niro, Anthony Hopkins, etj etj mjeshtra të të ekranit. Por pyetja për ju në këto momente, mm. apo e kanë gjetur Olta? Në vitin 1992, po. Robert Duvall mm -hmm. luan në filmin Stalin. Në filmin Stalin luan mm -hmm. Stalinin, po, po, po, po. Në filmin biografik mm -hmm. Stalin. E ka gjetur Erda e para 525 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplexx. Okej, okay, mirë le të le të bëjmë edhe një tjetër pyetje nga kinematografia dhe shkojmë pastaj në një ndërprerje shumë të shkurtër. Pam pam. Në vitin 2013 Ky aktor shumë i njohur, mm -hmm. që në fakt Jeri e përmendi para 2 orësh në emision, luan krejt i vetëm. Mm. Si një njeri në varkë. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Në vitin 2013, ky aktor i madh luan një film krejtësisht vetëm si një njeri fatkeq në një varkë. Mhm. Edhe kjo ka qenë një nga gjërat. Mhm. Ke parasysh atë film? Altin? Si e ka ai? Jo, nuk e them dot emrin e filmit. As emrin e aktorit. Emri i aktorit është çfarë kërkojmë, jo po. titullin e filmit. Po, besoj se po. Por ky aktor në 2013 luan krejt i vetëm si një njeri fatkeq në një varkë. Në një varkë. E imagjinoje. E kam parasysh dhe e di. Ka dialogje. Po, po, asgjë. Edhe filmi është mbërthyes, 1 mm. orë e gjysmë film. E vërtetë. Sa shkon ai pak a shumë? Mm. Asnjë dialog, asnjë fjalë, e thënë vetëm kur ai murmurin me vete herë pas here. Edhe filmi është magnet, nuk ti nuk nuk shkëputesh dot për asnjë sekondë që tregon për një aftësi të jashtëzakonshme aktoriale nga ana e tij, e regjisorit dhe gjithë atyre të tjerëve pastaj. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, Club FM 100.4. Hey, now take your pills and hey, now make your breakfast. Hey, now comb your hair and off to work. Crash and land. Ti po flisje pak më parë Olta. Mm -hmm. Po, mm, njeriu me po, fat. Po, njeriu po, djaloshi me fat, siç e quajnë uh, mm. Mason Wells. Mason Wells është uh, një jetë gjatë. Është një jetë gjatë, është një misionar i Kishës Mormone. Mund të keni parë edhe nëpër Tiranë këta çunat që janë mm. gjithmonë të mm -hmm. me këmisha me kravata. Tan. Uh, ky është njëri prej tyre. Dhe uh, po tregonin se dje ka qenë në terminalin e nisjeve në aeroportin e Brukselit pikërisht kur ndodhën uh, këto ngjarje dhe ka pësuar 19 vjeçari Mason mm. Wells djegie në pëllëmbët e duarve djegie në fytyrë, ka këputur uh, tendinën e Akilit, si quhet kjo, mm. te këmba, te themra mbrapa atje, mm -hmm. uh, por ka qenë përndryshe mirë, edhe është goditur edhe nga uh, cifla të shpërtimit. Gjithashtu, janë ngulur disa, por uh, do t'ia kalojë, dhe do të jetë do të jetë okay. Tregon që për shkak se ka kaluar dy eksperienca të ngjashme përpara dhe në një farë mënyre tregon se çfarë bote e rrezikshme është kjo ku jetojmë sot. Mhm, mm është vërtet. Mason Wells ka qenë në Boston vetëm uh, rreth 100 metra larg vendit ku shpërtheu bomba në maratonën e Bostonit. Mhm. Mm 3 vjet më parë. Pam. Pas e në Paris. Po siç thotë nëna e tij, ë uh, ndoshta për shkak se ka qenë atë turbullirë atje, e ka mbajtur veten mirë dje në Bruksel sepse nuk e ka për herë të parë që të jetë në mes të një paniku siç ndodh kur ndodhin shpërthime në një vend publik atje. Tara Tarara Ha mi Olta Po Pra i shpëtoi uh, Sulmi i dytë ishte ai i Parisit, i nëntorit po. dhe ky ishte. Po unë mendoj që ku është ky ka dhe një sulm. Po. Duhet me pa, duhet me ndjek këtë domethënë. Po se ku është ai? Mos të mos jetë më mes turmash edhe. Le të shpithem unë. A e gjetën se kë kishim sot? Si zot për gjumën? Jo, Apo jeni tepër të zënë me atë kompjuterin atje, se më hëngrët me atë kompjuterin. A, kjo ishte një ndërshkim, Altin. për të në ka për pa mundje. Duhet ta dëgjojmë dhe njëherë. Patjetër, Olta. I vetmi censor i fjalës lirë duhet të jenë, ja, praktikisht janë, janë skrupujt që gjithë ne kemi. Çfarë kanë thënë, Olta? Më kanë thënë që është Edi Rama, jo. Fatos Lubonja, Artur Zheji, jo. Edi Rama përsëri. Edi Rama nuk mm. është. Mm -mm. Artur Zheji nuk është, ben Edi Rama nuk është përsëri. As Ben Blushi nuk është. E dëgjojmë edhe një herë? Wow, unë habitem që s'e kanë gjetur këtë. Unë e gjeta me të parën. Po, Ej, është një personazh shumë i njohur. Po e ndihmoj është shpesh në televizion për opinionet e tij. Mm. Mm. Po ti e di apo jo? Jo. Jo. Wow. Unë e kisha harruar. Okej, okay, unë e dallova përnjëherë. Dëgjojeni edhe një herë. Kujdes. I vetmi censor i fjalës lirë duhet të jenë ja, praktikisht janë janë skrupujt që gjithë ne kemi ato. Ato. A kupton? A kupton. A kupton. Mirë, ëm um, tani jemi gati për pop quizin e ditës sotme miq dashur. Kemi një pop quiz nga fjalori i gjuhës shqipe. Un kam përzgjedhur katër fjalë. Do t'ju lexoj përkufizimet që fjalori ka për këto fjalë dhe ju duhet të më sillni ato.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 Hello. Gati jeni. Gati. Gati Altin. Po. Gati. Olta. Po po. Ë? Mhm. Ë? Po. Ë. Okej, kemi dhe Lorin. Gjithashtu ja ku është pop kuizi miq të dashur, të gjitha përgjigjet e sakta duhet të nisin me po. Po pra po. Atëherë, pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Përkufizimi për këtë fjalë, Jeri është. Mhm. Zhurm. Mhm. Shamatë. Dakord, shumë e thjeshtë. Zhurmë. Shamatë. Shamatë. Dakord. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Kjo vjen për ty Altin? Po. Ai që di shumë gjuhë. Po. Ai që di shumë gjuhë. Të huaja. Mhm. Mm si quhet? Dakord. Nuk është e vështirë. Pyetja e tretë. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Është për Oltën. Po. Fillon me po, përgjigja e saktë. Mm -hmm. Olta, pantallona burrash prej shajaku që qepen të gjera sipër dhe të ngushta te gjunjët. Mm. Po, po. Dakord. Mm. Okej. Okay? Mm -hmm. Dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Lori, problem. Kulaç i grunjtë apo një byrek me shumë gjalp? Mm. Po. Kulaç i grunjtë Apo një byrek me shumë gjalp fillon me po. E ke kapur në pikën e tij më të dobët. Byrekun me gjalp? Tam. Besoj. Një mi, një mi. Lumrat në përgjithësi. Se 24 orë u bën nga byreku i djeshëm. Byreku i djeshëm, po. Edhe akoma s'ka ikur ajo, shihet. Është e mirë. Faleminderit për byrekun dje. Faleminderit. O zot kur e kujtoj. Më pëlqen shumë shprehja e tij o zot. Mirë, a mund të pyesim mm. zonjushën Olta. Bella signorina Olta? Ma dai. Se cili ishte aktori që në vitin 2013 luan krejt i vetëm Si një njeri fatkeq në një varkë. Jeta më ka thënë Robert Redford. Bravo. Robert Redford është saktë. Dy bileta për në Cineplex fiton. Robert Redford mm. është saktë. Uh, all is lost. Kemi uh, Alfin fitues të zërit. Oh, mos ja fut. Oh, ka. Më ka thënë Mustafa Nano. Mustafa Nano është saktë. Ose mund. I vetmi censor i fjalës së lirë duhet të jenë ja, praktikisht janë janë skrupujt që gjithë ne kemi. Dhe tani A e a e a e a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Katër këshilla për të përmirësuar shëndetin tuaj në zyrë. Një studim i Universitetit të Teksasit ka treguar se personat që merren me aktivitet kreativë, gëzojnë një shëndet më të mirë se ata që nuk e vrasin mendjen. Madje edhe nga pikëpamje vizuale, këto persona duken dhe më të rinj se ata. E rëndësishme është që çdo detyrë të mundoheni ta kryeni në një mënyrë origjinale dhe krijuese. Kreativiteti stimulon trurin dhe kjo është e vërtetë edhe për profesionet që nuk kanë shumë hapësira për krijimtarinë. Gjallërojeni mjedisin tuaj të punës. Studimet kanë treguar se personat që punojnë në mjedise të tilla dhe të dekoruara me objekte personale kanë shumë më pak gjasa të ndihen emotivisht të lëshuar. Ky personalizim i vendit të punës na lejon të kemi një sens të caktuar privatësie dhe të kontrollit të ambientit. Është pikërisht kjo mini-autonomi që bën të mundur reduktimin e stresit. Mbaj marrëdhënie të mira me kolegët. Një studim i thellë i Health Psychology ka treguar se ata persona që janë në gjendje të vendosin marrëdhënie të mira komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët janë më pak subjekt i stresit. Kjo gjë mund të jetë e lidhur me lëshimin e oksitocinës, që në rastin e një empatie prej kolegëve sekretohet më me shumicë. Mendo dhe kujto gjërat më pozitive të ditës. Këto lidhi edhe me arsye se përse kanë ndodhur. Fjala vjen, shefi sot më bëri një vlerësim të punës pasi vlerësoi sforcot e mia. Ky lloj vetëpromovimi dhe autosugjestioni na jep ne mundësinë për të risintonuar humorin tonë dhe përmirëson shëndetin. This is Club FM 100.4. Jude Law luan tek Alfi. Ajo është përgjigja e saktë. Shohim se kush është fituesi sipas Holtës tani në klubin e mëngjesit. Është Anisa në 0 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, shumë mirë. Për uh, fituesin e Pop Quizit do t'i japim një dhuratë nga dyqantaksi.com. Po. Okej, okay, është faqe online miq të dashur ku mund të blini produkte nga më të ndryshmet. E nuk keni nevojë për kartë krediti sepse mund të paguni kur produkti ju dorëzohet në shtëpinë tuaj 24 orë. Brenda 24 orëve e merr produktin në Tiranë, edhe 48 orë në gjithë Shqipërinë, po. Po ke edhe 48 orë mbasi e ke marrë për ta mhm. kthyer. Kështu që një dhuratë për juve do të jetë njëra nga këto kufjet. Kam përshtypjen apo një karikues telefonash, si quhen po, ato? Bateri, si, bateri. Uh, battery bank, po. Mm. Uh, bank baterie, ba bank energjie. Po. Që merr me vete dhe karikon telefonin nga dyqantaksi.com, dyqantaksi.com. Por le të shohim se kush është i pari me me katër përgjigje të sakta. Po kujt e para pyetje për Jerin këtu. Mm -hmm. Jeri. Pam. Zhurmë. Potere. Bravo. Të lumtë. Faleminderit. Artin. Po. Më fal, mos ia the përgjigjen e saktë Lorit? Jo. I the Lorit përgjigjen e saktë. Jo, jo, jo. Për jo. çfarë? Kopje, ju kapëm me kopje. Wow. Kur them që më duket vetja si mësues nganjëherë këtu. Ke fakte. Kam fakte, unë të dëgjova. Po vetë trajton veten ashtu, ne nuk po të trajtojmë si mësues. Ti vetë na bërtet. Me ty të kam të kam folur 100 herë për atë. Edhe atyre. Ti të kam. Se e bukura është që kur kur ka muzikë kanë gjëra kështu që mund mund të tregoni njëri tjetrit çfarë të doni. Rrini kështu, s'flisni jo, fare. Jo, këtu na vjen frymëzim. Kur gjatë kohës jam duke folur unë, juve filloni kështu, shiko këtë, shiko atë. Çfarë po shikoni, më fal. Mund ta di? Mund ta di? Ishte ishte po, një po femër e zhveshur? Shiko, po të ishte. Po të ishte se duhet ta tregonim edhe ty e bënim gjatë këngës. Ishte. E kupton? Jo, më thoni ti edhe kaq më tregoni. E cilës natyrë ishte? Ishte momenti kur pashë një merimangë të madhe. Gjarpër i ngordhur, uh -huh. domethënë hahet nga një merimangë. Ndërkohë që më tregoja sa gjysma. Atë historinë atë djalit, atë djalit mormon. Ëh, ti kishe shpëtuar prej sulmeve, tre sulmeve deri tani. Juve po i po. tregon, ti po i tregon atë një gjarpër që ha një merimangë. Mhm. Jo, një jo, merimangë që ha një. Po ha një gjarpër. E tmerrshme. Jo, po vetëm fotoja ishte. Ah, okay. Dakor. Okay, pyetja e dytë është për ty Altin. Si quhet një merimangë që ha një gjarpër? Poliglote. Poliglote, bravo. Bravo. Një poliglote. Ai që di shumë gjuhë. Pyetja e tretë është për Oltën, Olta, pantallona burrash. Prej shajaku që qepen të gjera sipër dhe të ngushta tek gjunjët. Poture. Poture. Bravo. Bravo. Pyetja numër 4 është për uh, Lorin, por uh, Lori po, le t'ia japi Olta përgjigjen. Ajo ta tha. Si quhet një kulaç i grunjtë? Pogaçe. Bravo. Bravo Lorka. Pogaçe. Po ditë që Lori nuk më paguan mua. Pogaçe. Po pse u miri ato lekë që do ta bëjmë tani në klubin e mëngjesit. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ky aktor fitoi Tam. çmimin Oscar në filmin Pianisti, Ah. ku portretizoi Vladislav Mhm. Po, ka një ngjarje e vogël nga aeroporti i Los Angeles në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mm -hmm. Los Angeles i referuar në shqip, kush e di se pse si Los Anxhelos është uh, ndryshe e njohur me nofkën LAX, LAZ. Mm -hmm. Ky është kodi, siç ka Tirana TIA, e të tjerë. Atje është shikoni se ç'ka ngjarë. M'falni. Këtu. Ej, Olt. Po, po, çfarë ka ngjarë? Jo, thashë. Uh, po flas, se zakonisht ky ish momenti kur u hapita, e kishin të dy mendjen. Ë uh një një stjuardesë. Pa dale Blendi tregoje tani. një stjuardesë. Po. Ka qenë me çantën e saj, duke shkuar në punë, tamam, siç i thonë. Ëh. Mm. Dhe çantën e ka pasur goxha të madhe. Ëh. Mm -hmm. Sepse në një moment të caktuar, dy nga punonjësit e sigurisë. Tam. I kanë kërkuar që t'i bëjnë një kontroll. Dhe e bukura ka qenë që kjo ka qenë krejtësisht e rastësishme. Kontroll i rastësishëm. Nuk ka pasur asnjë dyshim për të, mm -hmm. por ndonjëherë ndodh kontroll i rastësishëm, mm -hmm. kë kë kë. Edhe kanë thënë zonjë, ju lutem, nëse mundeni. Tani stewardesat hyjnë pa kaluar kontrollet. Mm -hmm. Normale. Mm -hmm. Kalojnë çantat, gjërat, domethënë nuk kanë tjetër. Nuk skanohen siç skanohen pasagjerët e gjitha këto gjërat e tjera. Edhe e kanë futur në një zonë ku do të kryhej kontrolli. Ajo në atë moment ka hedhur çantën. Ka hequr takat. Mm. Edhe ia ka futur vrapit dhe është ende sot në kërkim. Sepse në çantë Është njoftuar policia, në çantë janë gjetur 30 kilogram kokainë. Wow. Ja sa i bën përshtypje kësaj, vetëm kokaina e zgjon. 30 kg kokainë. 30 kg, 30 kg kokainë wow. në çantën e saj. Pak a shumë përkthehet në shifra oh, oh, oh. gjigande. Në mes të Amerikës, në Los Angeles. 27 wow. milionë. Po. Tani këta po thonë uh, disa nga ekspertët që merren me këto punë, po thonë se përderisa zonjusha mbante një çantë me 30 kilogram kokainë, mm -hmm. do thotë që nuk është hera e parë që e bën. Po, po. Ia ka marrë dorën, ka arritur nga një pako e vogël, do të 1 kilogram, she po themi, deri në 30 shumë edhe 30 kg. E paska tepruar. 30 kg kokainë ka pasur në çantë. Ëh, uh, por e e, e bukura e saj ka qenë që në momentin që ajo është futur në zonën për për t'u kontrolluar, mm -hmm Ka lëshuar çantën, ka hequr takat, edhe zbathur ia ka futur vrapit, ka zbritur në një shkallë elektrike që ishte në ngjitje. Oh. Dhe ka zbritur mbrapsht, mm -hmm. atje mhm. me shumë shpejtësi është hedhur që andej dhe ka arritur ka dalë nga aeroporti, disi policia nuk ka arritur që ta kapë në vrapin e saj uh, të spikantur mm -hmm. dhe mhm. nuk dihet për momentin se ku është. Po. Normalisht do fshihet sepse të transportosh 30 kg kokainë mbart edhe Përveçse 30 kg që janë peshë rëndë edhe një peshë rëndë. Unë mendoj që është subjekt për të bërë film Lori. Po. Tani këta po thonë që ka një gjë. Ka Johnny Depp atë filmin. Kjo që kjo. Kjo që po po del si konkluzion është që kjo duhet të ndryshojë thonë ata. Praktika që pilotët dhe stewardesat nuk kontrollohen dhe mund të mhm. kalojnë uh, lirisht Gjatë gjithë kohës për shkak se janë në mm. punë, mund të mund të jetë tanimë objekt i ndryshimeve për shkak se nga sa duket se bëhen abuzime nga këto. Është shfrytzuar kjo nga trafikantët. Se kushedi sa lekë marr, mendoj tash që të marrësh guximin që të transportosh 30 kg kokainë, edhe shpërblimi duhet të jetë goxhë i madh. Më i mirë se rroga e stewardesës po? Kuptoj. Po sigurisht. Ëh. Kështu që. Kjo është historia. Mm -hmm. Nuk bëhet i ditur emri i vajzës, por ka arritur t'ia fusë vrapit poshtë në një shkallë elektrike që ngjitej lart. Edhe u zhduk. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit në Club FM. Yes, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit është uh, koha tani për uh, të folur edhe pak për filmat nga fundi mm -hmm. Edhe që Olta të japë, gjithë fituesit që kemi patur deri më tani Në klubin e këta do t'jen të fundit, në fakt se nuk po bëjmë më pyetje Ka vdekur në moshën 43 vjeçare, ka vdekur i ri nga kanceri në mm. mushkëri. Dhe ka qenë në në filmin The Deer Hunter. Te i cili ky ka luajtur një rol dhe për shkak se ishte i sëmurë, donte që të luante në film gjithsesi. Ëh, mm -hmm. uh, skenat ku ka luajtur John Cazale tek The Deer Hunter ose Gjahtari i Drerit. Ëh. Mm -hmm. U filmuan të parat. Dhe pastaj ai vdiq përpara se filmi të dilte Por të gjithë që kanë luajtur me John Cazalen uh, Thonë që ka qenë një, një nga mjeshtrat Sido që nuk pati shumë filma uh, Al Pacino thoshte gjithçka që kam dashur të bëj në jetë është të luaj me John Cazalen mm. Sepse ishte, ai ishte Thoshin këta uh, Mishërimi i aksiomës që Aktrimi është reagim Mm. Dhe nxirrte më të mirën tek tek yjet e kinemasë që luanin përkrah tij. Një fakt interesant për John Cazalen, Fredon e njohur tek Kumbari, është ky. Ka luajtur në 5 filma. Edhe që të 5 filmat janë nominuar për çmimin Oscar. Është një shprehje në anglisht. Po. Dog Day është një ditë e nxehtë. Një film tjetër. Po. Film tjetër ku ky ka luajtur që gjithashtu është uh, nominuar për Oscar është uh, The Deer Hunter që u përmend këtu. Gjahtari i drerit. Vërtet janë të pesë. Edhe këtë e di. Dhe Bisedë dhelprash. Post mortem në vitin uh, 1990 del The Godfather Part 3, mm -hmm. ku Pjesë të xhiruara nga ky që në shtatëdhjetë e katër-ën janë futur në atë film si kujtesë e e Fredos, në memoriet që kishte mm -hmm. që kishte vëllai për të vëllain, edhe ai film u nominua për Oscar. Sido që ky nuk ishte direkt i përfshirë me të, por imazhi i tij. Kështu që kjo ishte për uh, John Cazale. Kthehemi nesër në klubin e mëngjesit. Orkestra Zaimi është duke zënë vend në studion ngjitur. Po. Janë edhe filmat Jeni shumë uh, poetike edhe në titull. Po, po. Një provë e pakundërshtueshme. Po aman vëri ë-të, a vëri me po, pika ato. Po, i kam vënë, normal. E kam shumë. Ajo nuk diskutohet fare. Ne bashkë një provë. Jo, jo, jo. E pa kundër një provë. Nuk bëj ato gabime unë, sepse e dua shumë gjuhën shqipe. Një film nga Kurse Lori zgjodhi mirë ato, pa fare. Po po, po drita skene. Al 137 për ditë. Ne do të kthehemi nesër, orkestra është duke ardhur miq të dashur në Club FM në 104 Music Box. Menjëherë mbas lajmeve të orës 10 deri në mesditë këtu Ciao, ciao Ciao Kalofshi bukur Miau, miau Mirupafshim Shihemi nesër, dëgjohemi nesër Kjo e fundit është nga